Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Розкажи мені казочку. Tell me a story. Вітаємо вас. Hello. Сьогоднішня казка про роботящу домогосподарку, яку звали Джін. Разом зі своїм чоловіком Ендрю вона жила на фермі. Джін була дуже працьовита і дуже добра домогосподарка. Щодня вона підмітала, витирала пилюку і натирала меблі. Джін завжди мала повно повнісінько роботи. Одного вечора у неї було навіть більше роботи, ніж зазвичай. У печі пікся хліб, Джін пряла а її чоловік після дня тяжкої роботи в полі куняв собі біля вогню. Oh, I'm tired. Oh, I wish someone would help me with all this work. От було би добре, аби хтось мені допоміг з усією цією роботою, сказала Джін. Не встигла вона промовити ці слова, як у двері постукали, і вона почула, що з вулиці хтось кликав її. Джін, Джін. Open the door. Відкрий двері and I'll come in and help you. І я зайду і допоможу тобі. So she got up and opened the door. And in came a strange looking woman dressed in green. Good evening. Good evening. До будинку зайшла дивна жінка, вбрана у все зелене. Вона сіла біля прядки і почала прясти. Прясти. To spin. Підмітати підлогу. to sweep the floor, мити посуд. to wash the dishes. The woman sat down at the spinning wheel and started to spin. No sooner had she sat down than there was another knock at the door. And Jean heard a voice outside. Jean, Jean, open the door and I'll come in and help you. So Jean got up again and opened the door. And another woman, also dressed in green, came in. Good evening. The woman picked up the broom and started to sweep the floor. And no sooner had she started sweeping than there was another knock at the door. Jean, Jean, open the door and I'll come in and help you. So Jean opened the door. And a little man dressed in green came in. Good evening. Good evening. And he started to wash the dishes. And no sooner had he started washing the dishes than there was another knock at the door. And so it went on. І так воно тривало й далі. До хати заходило все більше і більше помічників. Невдовзі вже ніде було ступити. Скрізь були маленькі люди, які голосно між собою перемовлялися. Джін не знала, що робити, але тут їй спало на думку, що варто би гостей нагодувати, і вона взялася готувати вечерю. Коли їжа була готова, феї все спорожнили і попросили ще, More. ще. I suppose I'd better give them something to eat and drink. So she set to work preparing a meal. As soon as she put the food down, the fairies ate it up and asked for more. Mm, can we have some more, please? More, please, more, please. Jean worked harder and harder, cooking and getting the food ready. She was so busy that she was soon even more tired than before. Oh, I, I'm worn out. What am I going to do? Що ж мені робити? замислилася Джін. Вона намагалася увічливо попросити чарівників, аби вони пішли, але ті на неї не зважали, а її чоловік Ендрю міцно собі спав. Джін вигукнула, як би я хотіла, аби ці феї пішли собі геть. Джін вирішила піти по пораду до одного мудрого чоловіка, який жив у їхньому селі. Коли мудрець вислухав її оповідь, то скрушно захитав головою. Ой, лишенько, ти припустилась великої помилки. Завжди треба добре все обдумати, перш ніж чогось бажати. Ти хотіла, щоб хтось тобі допоміг, і прийшли феї. Тепер тобі не вдасться їх позбутися. Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. Yes. You've made a big mistake. What did I do wrong? You must always think carefully before you wish for anything, in case your wish comes true and brings you bad luck. Yes. You wished for someone to help you, and now the fairies have come. Yes, they have. Oh, I wish they'd go away. Well, you won't get rid of them just by asking them to leave. Won't I? No. Oh. And these fairies have put a spell on your husband. <laughs> That's why he won't wake up. Well, how can I get him to wake up? Yeah. Now, Listen carefully. Отож, но уважно, сказав мудрець. Феї зачарували твого чоловіка. Через це ти не можеш його розбудити. Отже, для початку повертайся додому, стань перед своїм будинком і тричі прокричи таке: Пожежа на горі з одним деревом. One tree hill is on fire. Гора з одним деревом це те місце, де живуть феї та чарівники. Коли вони почують, що у них удома пожежа, то вибіжать назовні. First of all, go back home. Yes. And stand outside your own door. Yes. And shout three times One tree hill is on fire. One tree hill is on fire. Yes, shout that out three times. Why? Uh, Well, because One Tree Hill is where the fairies live. Oh, I see. And when they hear that their homes are on fire, they'll all rush outside. Yes. A- And what do I do then? Yeah, as soon as they've gone, run back into the house and close the door and lock it. Як тільки феї зникнуть, біжи всередину будинку, Зачини за собою двері і закрий їх на замок, наказав мудрець. І щойно зайдеш усередину, переверни все в хаті догори ногами. Upside down. Задом наперед. Back to front. Шкереберть. Topsy-turvy. Шкереберть. And as soon as you get inside, turn everything upside down. Upside down? Yes, upside down, back to front, topsy-turvy. Everything that the fairies have been working with, you must turn upside, upside down. down. Back to front, topsy-turvy. Yes, I see. Переверни все догори дном, задом наперед, шкереберть, сказав мудрець. А коли феї побачать, що гора не горить, то повернуться до твого будинку і намагатимуться зайти всередину. У жодному разі не відкривай дверей. And then, when the fairies find out that the hill is not on fire, then of course they'll come back and try to get into the house again. Oh, no. But you mustn't open the door. No, of course not. No, you must take a bucket of water and throw it over your husband. Візьми відро води і вилий його на свого чоловіка. A bucket of water. Відро води. Тоді твій чоловік прокинеться – і коли він відкриє двері, феї повтікають. So Jean thanked the wise man. Thank you very much. <laughs> Not at all. And set off for home. Отож Джін подякувала мудрецеві і вирушила додому. Біля будинку вона тричі вигукнула пожежа на горі одного дерева, і всі феї повибігали назовні. tree hills on fire. One tree hills on fire. One tree hills on fire. And when the fairies heard this, they rushed out of the house. And they all rushed off towards One Tree Hill. As soon as they'd all left the house, Jean ran inside and shut the door and locked it. <sighs> now, Джін зачинила за собою двері і замкнула їх на ключ, а тоді перевернула прядку догори дном, поставила мітлу шкереберці, зняла воду з вогню і геть усе перевернула догори ногами задом наперед чишки шкереберть. Took the water off the fire. and turned everything upside down, back to front, topsy turvy. Щойно феї усвідомили, що ніякої пожежі на їхній горі немає, як одразу ж повернулися до будинку. Відкрий двері, кричали вони, впусти нас. Let us in! Але Джін відповіла I can't. Я не можу. Jean said that she couldn't because she was busy. I can't. I'm busy. Jean, Jean, let us in. And Jean made another excuse. I can't. I'm baking bread. Then the fairies asked the spinning wheel. Spinning wheel, come and open the door. But the spinning wheel couldn't because it had been turned upside down. I can't. I've been turned upside down. So they asked the water. but the water couldn't. I can't. I've been taken off the fire. So the fairies asked the broom, Broom, come and open the door. I can't. I've been turned upside down. The fairies were getting very impatient and they shouted louder. Let us in. Let us in. Тоді феї згадали про кусень хліба, який запікався біля вогню. Джін про нього геть зовсім забула, а феї почали до нього гукати Впусти нас. І хліб зіскочив з печі і покотився по підлозі до дверей, щоб їх відкрити. And then they remembered a piece of bread that was toasting by the fire. Jean had forgotten to do anything about that. So they asked the bread, Bread, bread. Come and open the door. and the bread got up from the fire and went rolling along the floor to open the door. But Jean was too quick for it, and she caught it, Got you! And the bread fell onto the floor. Oh! The fairies shouted louder than ever. Let us in! Come and open the door! The noise was terrific. Oh, that noise! What do I do now? And then Jean remembered what the wise man had told her. Ah, I remember. The wise man told me to throw a bucket of water over Andrew. Well, he won't wake up, and this noise is terrible. So I suppose I'll have to do it. So Jean took the bucket of water and threw it over her husband. The spell was broken, and Andrew woke up. What? What? What? Andrew got up and went to the door and opened it. And at once the fairies became quiet and went away. Джін вилила на чоловіка відро води, Він урешті прокинувся і пішов відкривати двері. Феї затихли і пішли собі геть. А Джін виснажено присіла на долівку. І чоловік чувся чудово, адже він цілий вечір тільки й робив, що спав і відпочивав. Джін sat down exhausted. Oh, thank goodness. Her husband shut the door again and came back into the room. After his long sleep, He was feeling very well and happy. Mm, oh, that was a nice long sleep I had. A lovely, restful evening. Oh, I'm glad you had a good rest, dear. So peaceful. <laughs> We should have more quiet evenings like this, shouldn't we, dear? Oh. And after that, Jean was very careful not to make any wishes. And the fairies never came back again. Після тієї пригоди Джін уже була обережна і не виголошувала непродуманих бажань, а феї більше не поверталися. От і кінець нашій сьогоднішній казці. До зустрічі. Goodbye! Подкаст BBC. Інформація про цю послугу на сайті bbc.ua.